comme 40 50 euh, litres, euh, mais on arrive à faire facilement à la main. Euh, dès lors qu'on passe à des litrages de 1000-2000... Goizeko amaretan idekida notekoak feria, Patrik Etxegarai, FDSEA sindikatuko presidente ordearekin mintzatu gira lehenik. Voilà, brasser le lait à la main, parce que los... Egon hori urtero antolatzen duzie, ala da? Bai, badu, hamar bat urte, duiten ginela angelurat, itxaz baztererat, eta guai aukten deliatu guna jitea, dunian hilo hitzuneat, jende baita, eta hemen esplikatzeat gure laneko manerak, nola lanian egin, eta gure mozkinen eakusteko. Zure zuen zenbat, fen, eh, zenbat ekoizli bat da gau hemen e, merkatu untan, aparakizue... E, eh? Be, hamar dozenat bada, apapres produkzio negoziak hemen dira, Eta bon, gure nahi da, bon, biztaina mozkinen eh, saltziare. Benan, sustut, eh, ertean nola larien nahi gien, eh, hemen be, gure eta lehien gure departamentean. Apo prez produkzio eguziak jarri ditu, bipera eta geniateko, sormarkako produkzioniak eta gure laneko maneren eakusteko. Eta guai, leuski, gero eta gehiago behar dugu esplikatu nola lanien nahi gien, aniz jendek ezpitakite errealkin behar nola bizigien eta zer diren ere guk errespetatu behar dituen gauzak gure etxaldetan. Zer erraten du jendeak, zer uste du? Bi gauza bat dira, edo uste, somitzuk uste dute diela berroita hamar urte bezala ono bizitzen aldela bost edo hamar edo hamostar diekin, edo beste atzuk uste dute agonte behar industrialaela. industriala ela. Bena gure departamentean eta sustut eskualerian urrungira horietaz, hemen ono familia dira eta familia labantzat, familia biziazten duen labantxa mota bat eta inguramena respetatuz. Eta olako merkatuak edo feriak behar dituzte ere, haien mozkinek erakusteko? Bai, eh, gure lana da ere gauza horien denen esplikatzia eta erakustea. Eta pentsu dut jendek ere nahi dutela jakin. Jean-Michel Egi laboraria zen, orain bere alabak hartu du lekukua, ibarria etxaldekoak dira. Bai, bon, presentatzen iz, eh, bon, ni laborari badu amosturte utzi dutela, eta ene alabak hartu du segida orai, instalatu da hauntzekin ahuntzekin eta gazna egiten du ahuntzesnea ekin. Makian. Bai, Erraiguzu gaur, zer, eh, zer proposatzen duzu hemen, zer bada erosteko? Bon, eh, egun presentatzen dugu gazna, hauntz gazna esne gordina ekin egina, gero egiten du irisa esnia ekin, hauntz ekin, eta fesel, ez dakit nola deitzen, fesela. Eta esnia ere, eh, hauntz esnia botoiletan gaurko merkatua zuetakoz importantea eh, da ola etortzea eta produktuak erakustea. Bai, Doni Bane beste nazere badu arrakasta eta guretzat lehemiziko da merkaturat etortzen girela, beraz badu importantzia bai. bai. Produktsune tipia duzu edo nolakoa? Bai, uh, berroita hama ditugu, ditu neskak eta parte bat baizik ez du onokoan gazne egiten Zeren berri da eta saltzeko euh, ono ez da ezautua autua hartako euh, emeki emeki ari da. Zer du ona hauntz esneak eta gaznak, zer du ez berri Ebe diotenaz, euh, dise hitzeko esnea hobia da behi esnea bano eta ardi esnea bano eta badakit hauk tipiak sortu berri egiten amek gale egiten dute esne hori. Beste Jean-Michel bat, hau Jean-Michel Noblia, espeletako piper ekoizlea, ez zuten dugu. Gukitein duguna, espeletako pipera bai ez hautzen dutena. nik ene landa handut eta itxasun, lagosoko omitzin baina landa itxasun dut. Bon, eh, aurten eh, urte ez tagizik egia juan, bada, baina eritasunekin eta denekin, bon, eh, aurten izan da, biper gutxi izan, izanen da. Gaur hemen ziste den doni baneko merkatuan, zer proposatzen duzu hemen eh, jendeak? Ba, eh, proposatzen duena, bez, eh, bi gauza guziak, ba, itranda moia jautsa, konfitura, mustarda, gatzak, inastika, fen, asko gauza, jendek hauta baute hola. Eta erran duzu pixkat komplikatua izan zela aurten, badakizu zonbat bilduko duzien edo bate? Ha, ah, brigita ez gira, doidu hasiak gira orai, aurten araberan, ez da, bai, euri horik uh, eh, kontu eh, primaderan, eta bero hok egiretik, eh, uh, eta hun hori dena bilduko du kursiko, demorak egin du, behar, ba, mendiko iti behar ba, puskat, demora itema da puskat, eta ez ditzen. Diren dira, ez, ez usaila mezala, ba, izan da, ez erdian eskola ez dakit 30% eh, gudixo. Gaurko merkatua zoetako zer da da, produktuak erakusteko, salduko duzi hainitzu iduriko do, azinez justuki jendak ikusteko. Et... Ba, biak, eh, hau ina da, boi eh, federazionak etendien eta erakusteko eskola egin zer itela handen, eta guzinak ira hola urte guzti iten dugu hau, feiri hau eta jendeak ikusteko zer egitela handen eskolegian eta hartako jinak